ad pugnandum venimus. Ars pugnandi. Quaerendo invenietis. Nauta, idoneam ad navigandum tempestatem espectat. Dux, militibus suis, iubet praestare omnia, queu sui ad defendendum oppidum sint. Domitius, multum cum suis amicis, consiliandi causa, secreto colloquebatur consul ad aperiendum aerarium venit. Timor iam omnium militum animos preoccupaverat, et nil de resistendo cogitabnat. Augustus tempus consumpserat epistolas scribendo. Quintus, artem dicendi, Romae didicit. Deinde, Atenas venit philosophiam studendi causa. Diligenter studendo multa ibi didicit. Atenis discessit ad militandum sub Bruto. Fortissimum se praebuit in ostibus resistendo. Bruto mortuo, ad Italiam redit, parentes quaerendi causa scriba erari, a Marco Factus, satis oti abebat carmina scribendo.